บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดเดัดสอีเซดมเหตุผลบางประการสาม nešto obrazložiti tri ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ zašto ne jedete tortu ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะยาโมรัมสมรชต t ดิฉันไม่ทาน เพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะยาเยเนเยเดมเยร moram smršati ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Zašto ne pijete pivo ดิฉันต้องขับรถค่ะ Ja moram još voziti. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Ja ga ne pijem jer još moram voziti. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Zašto ne piješ kafu? มันเย็นแล้วค่ะ Hladna je. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Ja j เนเ p ีย e เย e r j ย h ลาดนะทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Zašto ne piješ čaj? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Nemam šećera. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Ja ga ne pijem jer nemam šećera. ทำไมคุณไม่ทานซุป Zašto ne jedete supu? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Ja je nisam naručio, naručila. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Ja je ne jedem jer je nisam naručio, naručila. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Zašto ne jedete meso? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Ja sam v e g e t a r i a n a c ดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Ja ga ne jedem jer sam Vegetarijanec.